bertze bide Kultur alea. Ba, gure gaurko kultu urratalarekin eh, segituko dugorain eta gaur sarako idazleen eh, biltzarrera begira jarriz, aurtengo edizioan aurkitu izango ditugun, bi liburu berri izango ditugu izpide gaur, maia zargitaletxearekin, plazaraturiko liburu ezintesatuko baikara. Eta lenik eta behin, aritz mutio zabal, idazlearen eh, poema liburua izango dugu ikusmiran, aritz mutio mintzatu baita marga fugestie lankidea. Eta aritz mutio zabalberak eskaintzen dizkigu liburu honen eta bere ibilbidearen nondik norakoak. Aurreko liburua duela bi urte terdi ateran on maiatza argitaletxearekin baita ere, gorren dantzaleko izenekoa, eta bueno, neko prozesu luzia izan zen. eta ba, bueno, erabakin hon e, utxarte bat hartzea, ez da, e, bat, etetea nire poesia gintza edo, eta nahi nitulako ba, beste genero batzuk ikutu, ba, ipuin eta aurrentzako liburu batzuk, eta eta baita ere irakurtzeko ez da. E, e, sormen literarioa edo aberastuko zuen ba, beste iturri batzuk edo iturri batzutatik edan, Orduan, e, netzako gutxarte bat zen hori ez da. E, baina konturatu nintzen, ba, bueno, poesiak baduela alako menpekotasun bat niregan, eta alako estuazun bat edo itolarri bat nuen bakoitzean, ba, bueno, e, poesiera joten nintzela ba, barruak ustutzeko, ustutzeko alburuarekin. Eta pixkanaka, pixkanaka, ba, e, poesia zolteak zirenak bilatzen juntzitza izkidan, eta kontoratu nintzen, ba, jan bat ban euskala, zuartaba ban eukala, eta ba, utxarte hori hartu nahi nuen utxarte hori, ba, etzela horren utxe izan. Ezta? Eta, bueno, ba, pilatzen pilatzen junda, ba, azkenean liburu bat batea da. Eh, liburuan ere egiten duzu, e, eh, piskat, gazetaritza eh, eta horrekaritzaren arteko eh, paralelo bat edo kritiko, kritikatzen duzula, piskat, e, idazteko moldea eta hien objektibitate behar hori. Bueno, nik ustean dute eh, bosta talda azkali buruak, eta behar bada ikuspegi kritikoena edo igual kasetaritza ikuspegitik, ez da egite eh, guztiz kasetaritza ikuspegitik den, e, bai egiten detena da, edo analizu hori egiten dutena da, bai lehenengo atalean eta bai azkenengoan lehenengo atalean e, geografia zartatuak izenekoa da, eta bueno, horre bizkate hausun hartzen dutena da, e, pixka bat abiatutan duela bi urte edo izango dira Euskal Ieslari politikoek edo erabakitzuten ba, beraien sorterrira itzultzea eta ba, ni urulakostako hitzako kasetari izan da eukinun aukera ba, e, gure eskualdeko ieslari batzuekin elkartzeko hemen ipar euskal herrian endaian eta bueno, beraien e, egoera edo asaltze horretan beraiek e, erakuste zuten e, zeukaten beste keska intimo bat zen horren beste urte etxetik popa pasa ondoren etxera itzultze hori, sorterria itzultze hori e, nolako izango zen edo etxera itzuli eta arrot sentituko ote ziren eta bueno, zentzazio hori hartuta edo oinarri hartuta e, indako poema batzuk dira, ezta? E, bertakoa izan da, e, arroz sentitu etxean, nongoa naiz benetan, eta pasadudan e, denbora hau kanpoan e, zerbaitetarako balio izan didan, utxarte bat bakarrik izan den, eta gero azkenengo azkenengo atalean, dala eklipse bat nire ordenagailuan, hau pixka bate personalagoa da eta bertan egiten duten eh, bueno, kritika edo analizi edo ez dakit, ausnarketa bat da idazle naizen aldetik, ja kasetaritzaz aparte, baina bueno, behar bada kasetari ikuspegitik ez da, e, eh, idazle naizen aldetik, ba, ze zaila den eh, sormen lan bat aurrera eramatia, sormen lan hori e, argitaletxetan edo orkestia eta bueno, gero askotan erantzun bat ez jasotzen edo jasotzen duzun erantzuna erdipurdikoa da edo ez da gustokoa eta bueno hori asimilatzen jakin ber eta baina ateratzen dezunean askotan oharka bian pasatzen da indezun lan hori eh oharka bian pasatzen ez balin bada egurra ematen dizute kritikariek edo bueno ondo jartzen dute eta askotan e, ematen dizun sentsazioa da ez azken finean e, poesia liburu hau adibidez Ba, bi, urte terdiko lan bat izan da, eta zentzazio ematen dizuna da, bai, behar bada bost minututan edo irakurtaldi bakar batean e, zein askar repaitzen den da, zein askar e, eh, eh, ez deuz edo bihurtzen duten, eta zentzazio hori ez, utxarte bat izan dela, ez da, e, denbora galtze bat edo. Eta, bueno, hori pixkat kritika edo ez dakit egiten deten euskal literaturaren, bueno, ez literatura bera, eh? baizik eta literaturaren inguruan ba, mugitzen den alako oian hori edo. Ba, Aipatzen diguzu azala, Bai, azala, eh itxura bat, bueno, hor jokatu nahi izan ditena da zer den, e, zer den artea, ez da? E, eh, alako zirriborro koloretzu bat indet, e, eh, e, kolore berde, peltz, urdin, itxurako bat, e, lehenengo begiratuen eman dezake arte garaikide izan daitekela, zerbait abstraktua, eta git, kandinski den edo zer den, eta hain justu da, ba, e-, erakust, bueno, margolan hau da oindan ere hiru urteko indakoa da. Adu, adurrek indako marrazki bat da, eskola indako marrazki bat, eta da pixka bat esateko zer da artea. Nork erabakitzen du zer den artea. Nork erabakitzen du poesia liburu hau e, baliozkoa den edo ez den baliozkoa. Zein dira buru horiek, ez? Baritz Mutio Zabalen utxartea liburua gogoan hartu eskuragarri duzuela maia argitaletxarekin. Eta beste liburu baten bueltan ere izango gara gaur, Resipri Alberbidek, Amalaueko Gerla, Amalaulekuko izenburupeko liburua ere plazaratu baitu. Argitaletxe berdinarekin izango duzue liburu honen eskuratzeko aukera. Basipri Alberbiderekin ere mintzatu da Marga Fugezie lankidea. Zure bela nahi patzeko, pixkat beraz eh, zortzi soldadu eta sei emaztean eh, kokortasunak bildu dituzu liburu hortan Euskaraz. Noiz hasi zinuen lan hori? Laragoita bian, eta laragoita hiruan egin nituen, irratia hasi berria zen, eta behar ginuen paska eman gure entzule ere. Eta hoitu naiz, afrikanenoa baina ez hama zen bez bat idazlea, amaduan pateba, dogon lehinukoa, behin erantzuen, zahar bat hiltzen delarik biblioteka bat da desagertzen, han egia zen, baitzen mm. libururik. Eta hemen ere pentsatu nuen, Zaharkin behar ba gauza bera izaiten altzela, eta horatu nintzen, hain zuzen, gauza hain hitz ikasten nuela, haiekin mintzatu zen, eta hasi nintzen, haman leuko gerlari uhiekin mintzatzen, baziren horari nola atoita, hamar, eta hamar, sahartuak, eta heien emazteekin. Eta hola izan ditut behaz, bederatzi egin nituen, baina baino orduko mainetronak ziren oaikoak, eta ez onfratia, eta eh, zera zinta higatu, eta enuen gehiago zuten. Behas badira sortzi, hor, sortzi gizon eta sei emazte. Eta justuki ez dira usu entzuten emaztean uh, eh, lekukatasunak, eh, ah, gara jortakoak? Ala inan, gerla gizonek, gerek dira, hemen bazien emazteak, eta heek ere ondorioak jasan dituzte, bat laborariak ziren. Eta etxen, etzen gehiago gizonik gazteik zehurik lanian hartzeko. Berroita bost urte hartio, denak benak ziren. Eta berroita bost urte hartan dila egun urte, eh, zinen. Eh, et, bon, ba, eh, ba, ba, frango alon, ez, ez oaiko berroita bost urteko bezala. Eta nortzenen laneko, emaztiak, eta batek kondatzen du, hemen sozioote zituelarik, ugi joitea, berek e-, emaztek egiten zuten behen hartian, eta berak kondatu du, nola, laragoita bi kiloko zaku ogia, bizkarrean har, eta ganerera eman zuen. Eta bakarrenak hola erran daut. Hime sozi ikusten duzu, oi koneska bat, laragoita bi kiloko zaku ogia bizkarrean, har. eta erabeki duzu Euskaraz zartzea, behar iberaz eh, zure gokotasunak, eta hauzko Euskara... E, bon, hartu dut. Halako batzatan, xahar horien gauza kanbiatzea, utzi dut zen bezala, duten temezela, eta gero alainan garaziko eskora ez dute dene konfenitzen, eh? Mm. Xuka berezik eta xuka idire, kutsuko anitzak, eta eskunetak eman dut xuxen berek erran bezala, eta eskerretarik batuaz, hola denek irakotzen hako dute. Xuxen erran dut, elzara xuxen, elkarrizketa egiten zunarik, hasten duzu aldi bat, gelditzen, beste lapait pasatzen da, bon, hori eh, lehundut posinioat, baina beren, eh, berek erran abat badira hiru heletakoak, bat iholdikoa, e, bitinakoa, postakoa, buztintzekoa, ez eta ez denetzi eta eiala. Ordean txuka bada, txuka ez da eskola ho izan da eskola literaturan, behaz eskola txuka. Mm. Aipatzen, aipatzu diezu, du galdegin diezu, eh, zer eragin ukantzen gerlak, Euskalari buruz eta hien eskoltasunari buruz jantzestu ditu, ditu biziki gerla horrek e, hauek? Edo... Ez dute hori aipatzen. Gauza bat egin dizut eta gure aitak erraiten zuena. Eh, beste beste entzategia da. Anitz, anitz ordenantza ziren, beren kapitaina edo liotunanta edo kolonelaren sehia. Mm. Baizu ben anak egiteko. Anitz, eh? Eta analfabetoak ziren, anitzak. Hola. Beaz, nira eta ere kapitenaren ordenantza zen, eta kapitenek erantzion behin, vule bask, vunet pa patriot, ez zakon egan, arbelbid, egan zakon, vule bask, beaz, eskualdunen berezitarzu matzen, ez zutela frantzesean ditzen. Mm. Eta aitak emantzion erantzuna, ma patriz ema po. <laughs> Kultur alea. Basipri Arbelbideren adiazpenekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz 14 gerla, 14 lekuko izeneko liburu plazaratu berri duela eta aurtengo Euskal Herriko idazleen eh, biltzaran saran aurketu al izango duzuen liburu bat eh, duzuela onakoa. Bazko astelenez ospatuko baita saran 33. Euskal Herriko idazleen biltzarra. Edizio berri batiekin ez eta berritasun frangorekin erran behar aurten ba gune ezberdinak proposatuak izanen zaizkigula liburu azokaz gain lau gune deskubritu al izango baititugu erakusketa txokoa irakur ikasleen txokoa, aurren txokoa edo eta mintzaldietarako txokoa. Biltzarrari bultzada bat eman nahian egituratze berri bat bidea ere hartu baitute. Angi Errandonea, Euskal Herriko idazleen biltzarreko antolatzailearekin, mintzatu. Bai. bazen son eh, urte eh, turismo bulegoak kantoratzen zuela biltzar hori eta eh, Ejanen nuke, inkesta txiki bat egin dizutela, piskat ikusteko, ze modutan ziren, uh, eh, diakiteko, publikoak eta idazleek ze zuten. Eta um, sentitu zen, sentitu da, eh, aldaketa behar zela. Orduan, eh, nola uh, urte bat baino gehiago, orain hasi ginen gogoetak ere maten. Uh, zonbait blikurin ditugu, elkarte bat zuen artean, eta hasi gira astapenean eh, kontatzen zer izan den biltzaga, nolantulatu izan den orain arte, eta orain kontolatzeek, jana eh, idu Jean-Michel Garrat eta bere taldeak, bere lagunek, nola ikusten zuten etorkizuna. Eta guk bertzel gartiak inguruan eh, gure ideiek inturiga. Eta denak main inguruan nahiko lan edera eman dugu. Eta azkenean, pasaden buru ateatu da proiektu bat. Lehen urratxa izan da elkarte bat usatzea, sarako biltzara elkartea. Mhm. Eta horren inguruan proiektu berri bat. Ba. Eta proiektu berri unetan, e, bi helburu nagusi e, zenituzten, hau da, bi e, ahalegin berezi egingo dituzue, alde behatetik, e, belaunaldi berriei begira esfortzu berezi bat egin nahi izan baituzue, eta bestetik ere Euskara eta Euskal literaturari garrantzi berezi bat eman nahi izan baituzue Bai, um, beti izan da, ekitaldi askoetan asmoan gazte gehiago izateko. Zaitasunak izaten dira gazteak ekartzeko olako ekitaldi batean. Eh, bai, hori zien bi, gure bi baldintzak, gazte gehiago eta euskara gehiago. Ho, euskara, euskara bazen eta beti izan da biltzajean. Baina berba bertzen modu batean egin ikusi. Orduan, uh, gazte gehiago ekartzeko, hor bildu gira, gure inguruan dien eskore hor bildu gira. Egan nahi du, eh, uh, epea laburra dugulakotz eta antolakotza ondia delako, uh, gure inguruko, sara, senpere, uh, azkaine, uh, zuraide, hainua ainoa eta birres lagzambleko koligoari horbuildu gira. Eta um, lan bat ere mandugu iekin, pasaten urtean maiatzean lekartu ditugu uh, erakasleak, eta proiektua orkestu dugu, uh, bizikion lartua izan da. Eta buru litiko iti eskola ikasi die lan bat ere maten, uh, eman aginuen, eman dugun gaiari buruz. Uh, lehen gaia izan da transmisioa. Uh, kasik behen bat, bat aur tek uh, parte hartu dute. Eta um, gauza jas intezgarriak hori ditugu, jas politak. Eta horiek denak uh, agertuk edide biltzak egunean. Eta jakinez uh, asmoa dugula uh, eskolako poru jaunditzia, eldun urtean behar ba, hiri er-, elkargoko eskola guziedik gaituko dugu. Eskola erratutelaik da ikastola, privatua eta publikoa, denak behar nahi dire. Eta behar ba ondoko urtean lapur di, eta ondoko urtean behar ba iparalde kusiko dugu. Bairakusketa bereziak beraz izango ditugunak eta aipatu behar dugu ere. E, aurten biltzarra saria, Itxaruborda borda idazleari eta Michel Iturria marrazkilariari emanen eh, diotela. Eta jakizue bestalde, Euskal Irrati ere, idazleen eh, biltzarretik emankizun berezi bat eskainiko dizuegula. Badirudi mundu guziak uste duela nire bizitza ederra dela benetan ederra Baina nik ez dutalako bizitzarik eduki Erantzun gailu bat baino ez dut Kaixo taune hontan esaten duna Erantzun gailu bat baino ez dut Kaixo eta hontan ezaten duna Badiru di mundu guziak uste duela Xarman garria naizela, xarman garria Baina nik ez dut alako xarmarik euki Erantzun gailu bat baino ez dut Barkatuta mesedez esaten duna Erantzun gailu bat baino ez dut Barkatuta mesedez esaten duna Badiru di mundu guziak uste duela Zorionekoa naizela bai Zorionekoa, Zorionekoa baina nik ez dut alako zorionik eduki Erantzun gailu bat baino ez dut Kasu ingo dizut ta eske esaten duna Erantzun gailu bat baino ez dut Kasu ingo dizut ta esker esaten duna Erantzun gailu bat baino ez dut badirudi mundu guziak uste duela Nire bizitza berra dela benetan ederra Baina nik ez dutalako bizitzarik euki Erantzun gailu bat baino ez dut Kaixota une hontan esaten dunak Erantzun gailu bat baino ez dut Kaixo taune hontan esaten duna Badirudi mundu guztiak uste duela Berezia naizela oso berezia Baina nik ez dut alako berezitasunik eukit Erantzun gailu bat baino ez dut Aproposena goizian gauian Erantzun gailu bat baino ez dut Galdetu gabentzuten duna Bauze izan da entzule, garkoak eman guztia. Nera besterik ez, biarte izan ongi, aio. eskuetan utzi Dena giratzen zenuen hankazkora gustora sentitunen di Izure gainean ta dena hankazkora Zuniri begirak katia gorri bat gogoran Regañé tadenan, angas, goras. zen zuen eten gabe Gero uzkur beiratzen zen Ea baso urrunetan galdurik ibilitenaren ikaran euka Nizure gainean tan down.

sentzua zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik doarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekara iritik ez!